मुख़्तलिफ़ माना थियूं मुख़्तलिफ़ रिवायतुनि मुताबिक़ हाणे पंजवीह ऐं वरी पढ़ां थो वरी अॻिते अञा तमामु अहम हिकिड़ी ॻाल्हि अचे थी उनजे करे वरी हिनखे आख़िरी खां शुरू था करियूं त चई फ़ुरमाईंदु उहा तरीक़ ख़ामिस अशरीन पंजवीहो तरीक़ो हुयो मारवा अन अनस बिन मालिक रदी अलाह ताला अन हो अन नबी सलाहु वसलम फी कौल ताला अनस बिन मालिक अलाह ताला रसोल खां आयो रिवायत कई त अलाह अलाह ताला जे कौल सुम सुमऔरल किताब लज़ीन स्तफ़ेना हिन खां वठी कबीर जेको आहे आहेसि ताईं हिन ई माना खे काल काल रसूल अलाह सलाहु वसलम रसोल सहासम चयो या फ़रमायो फ़र्मायो हाओलाए फिल इहे सभई यानी टई ग्रुप जेके आहिनि हीअ हज़रत अनस बिन मालिक ताला जी रिवायत रसोल साहसम खां आहे त हीअ टई ग्रुप जेके आहिनि कुल हुम इहे सभई फिल जन्नत इहे सभई जन्नती आहिनि टई ग्रुप जेके आहिनि हाणे उनजो वधीक तसहीर थो करे हाज़रत रसूल पाण अम साबिक़ु बिल ख़ैराति फ़हिनु युल जन्नत बग़ैर हिसाब जेके साबिक़ु बिल ख़ैरात आहिनि उहे दाख़िल थींदा जन्नत में हिसाब खां सवा हलिया वेंदा हिसाब में सिधो सवो सिधो अमल मुख़्तसि फ़हिनू हिसाबु जन्नत पर मुख़्तसिद जेके आहिनि विच थरा जेके आहिनि से उन्हनि जो हिसाबु जेको आहे सो उन्हनि जो हिसाबु कयो वेंदो पंहिंजो सवलो यसीर यसीर सवलो सुम सुम्हुल जन्नत पोइ दख़ल थींदा हिन जो हिसाब त थींदो पर तमामु आसानु थींदो अहिड़े नमूने सां चओ हा भाई ठीकु आहे त हलंदा आहियूं पर एयरपोर्ट ते पोइ वरी तौरु कंदो आहे पोइ वञा तौर में वरी कॾहिं मुसीबत कंदो आहे कॾहिं वरी चवंदो आहे हल बाबा तुंहिंजी तौरु हले थी हले हाणे अहिड़े नमूने सां असांजी बि तौरु थींदी उते अम ज़ालिमल नफ़सी पर जेके ज़ाल पंहिंजे नफ़्स सां कयो शो पोइ ऐं हुनखे पकड़ि थींदी इहो हस बि हबस बिजा पाण चवंदा आहियूं सिंधी में हबस हबस माना इहो बस हुन मुंहिंजा पैसो निकितल आहे इहो बस हबसन तवील आहे हुनजी गिरफ़्तारी जेका असां थींदी डिघी यानी पकड़ थींदी हुनजी पोइ छा थींदो जीअं थींदो गिरफ़्तारी डिघी <laughs> पंहिंजो सेंट्रल जेल जे बदिरां उहो जेको लॉकअप हूंदो आहे तलके जो हुन में पियो हूंदो सिम यदि खुल जन पोइ हू जन्नत में दाख़िलु थींदो फैज़ा दख़लत पोइ जॾहिं दाख़िल थींदा जन्नत में पोइ चवंदो पोइ जॾहिं जन्नत में दाख़िल थींदा उहो जेको थियो गुरू ज़ाली उहो जेको चवंदो या ला अल अलहम उन जो शुक्रु रब पाक जो जंहिं असांखां पंहिंजो हज़न विञायो असांजी जेका गणथियूं परेशानियूं हुयूं त अलाए छा थींदो असांजो छा थींदो पोइ नेठ भलाई तकलीफ़ त वरी सुठी अथऊं पर रब पाक असां ते पंहिंजी महिरबानी कई पंहिंजो फ़ज़ल कयो इन रब भला बेशक असांजो रब जेको आहे सो ग़फ़ूर आहे बख़्शिश पोइ बख़्शिश करण वारो जो आऊं बख़्शींदुसि सो वरी नेठि वा वाकई असांखे बख़्शियईं छॾे मतिलबु त <laughs> सफ़ा ठुप छॾे कोन आई पर बख़्शियईं सही असांखे बेशक अलाह ताला जेको शकूर आहे हिन माना में त हू अखु न करे थो एप्रिशिएट करे थो असांजो शुकुरु करणु हुनखे पसंदि आहे इहा ॻाल्हि आहे रबना गन शकुर हाणे अॻिते था वधूं हिते ई तमामु आम ॻाल्हि थो करे पंहिंजो हज़रत अबुल समर कंदी रहमत चए थो त कद कील तैर हाज़ इन करे सवाइ ॿियूं घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि इलाह अन हू यतूल कलाम फी पर उहे घणियूं ॾिघियूं आहिनि उहे ॻाल्हियूं पोइ हाणे चए थो वफ़ीमा ज़िकिरना अमल बि असीं जेको अमल में अमल करण जे लाइ काफ़ी आहे उहो ॻाल्हि था कयूं अक्सर रिवायात अनिल असनाफ़ सलासत कुलम फ़ी जिन्नत मोमिनून ऐं अक्सर रिवायतूं पढ़ियुनि मां सभिनी मां जेके हीअ पढ़ी पंजवीह छवीह पंजवीह थी वियूं जेके हुन मां अक्सर रिवायत जेके आहिनि अनिल असनाफ़ सलासत कुलम फील जन्नत मोहमिनून इहे जेके आहिनि टई वेंदा ऐं जन्नत में वेंदा ऐं इहे मोमिन आहिनि टई ग्रुप जेके आहे ज़ालिम अल नफ़्सी जो इहो सूरत सूरत हुन में हुनमें जी आयत नंबर टेवंजाह में कुल या लज़ीन असरफ़ू अला माण्हुनि उन्हनि खे चओ रसूल पाक सलाह सां उन्हनि खे चओ जेके जन इसराफ़ कयो पंहिंजे इसराफ़ कयो पंहिंजे नफ़्सनि ते जिन ज़ुल्म कयो पंहिंजे नफ़्सनि ते वरी ईअं रहमत इन लाइ जुनूब जमी आहे पंहिंजो आसर न आयो अलाह जे रहमत मजा अलाह बेशक बख़्शण वारो आहे सभई गुनाह ॾोह बख़्शण वारो आहे यकर जनूब ॼमी आहे इन हूम हाणे सूरत ज़ुमर जी आयत आहे हाणे इन करे असां साईं शाहबल थी भिटाई रहमत जी उमिरि मारवी जे उन क़िसे में पंहिंजी मारवी चवे थी ज़ुमुरफ़ा ऐं हैरान हुअसि ज़ुमुर ज़ुख़रु सुमरा जी माना छा आहे पोइ घणी मतिलबु तलाश हुन खां पोइ माना हीअ जेका आयत आहे तमामु वरी रहमत वारी आयत आहे त कुल आज़ीन अलाफ़ीम इन सुर इन आयत जे करे पर हीअ ज़ुख़ुर्फ़ु जेको आहे त सोन ऐं चांदी जेके पाइनि था पर मतिलबु उहो कमु कोन्ह थो अचे इहो सूरत पंहिंजे उन में आहे शोरा में शू शूराम जी आहे कहिड़ी फोर्टी सेकेंड सूरत आहे उन में जीअं ज़ुख़ुर ज़ुख़ुर सूरत फोर्टी थर्ड फोर्टी सूरत ज़ुख़ुर्फ़ उन में नालो उन ई सूरत जो नालो ई आहे ज़ुख़ुर्फ़ हाणे ॿी वरी फरमाए वैज़ा जाख ललीन योमिनून बि आया थी न फ़क़ुल जेके जेके आया असां योमिनून बि आया थी न फ़क़ुल सलामन अलुम तव्हां ते सलामती हुजे कतबर रब कुम अला नफ़्स रहमत अला ताला तव्हांजे रब पंहिंजे नफ़्स ते लिखी छॾियो आहे यानी उन जे लाइ कंपलसरी करे छॾियो अथसि कहिड़ी ॻाल्हि अलाह नफ़्सी रहमत रहमत करे लिखी छॾी अथसि पंहिंजे लाइ अलहूमन अमिल मिनकुम सूअनि बे जहालतिन जेको अमल करे थो भुछराईअ जो तव्हांजी जहालत जे करे चई जहालत आहे इन करे तव्हांजो मतिलबु सम सम्झे कोन थी ॻाल्हि आई तंहिं करे त पोइ अनहूमन आमिल मिन कुमसूअ बि जहालतियुनि सुमताब जंहिं तौबा कई मिम ई उन खां पोइ असलाह ऐं इस्लाह कयईं यानी पोइ वरी सुधरी हलो ईअं न त वेठो ॾोह करे ऐं वेठो वरियो बख़्शाए वेठो ॾोह करे वरी वेठो बख़्शाए हिकु बचे चए हज़ार थो हज़ार बार अगरि थो ब शखिस्ती बाज़ा ई दरगाह मां दरगाह नौमीद ई नीस हज़ार बार अगरि थो बस शखस्ती बाज़ा इहा बि ॻाल्हि आहे पर मतिलबु त माण्हू हज़ार पर हरू भरू अल्ला ताला खे एतिरो आज़माए न पंहिंजे फितने में न विझे पंहिंजी पाण खे जो चए त हा हू पियो बख़्शींदुसि ऐं पोइ एॾो बख़्शाईंदुसि ॾोह अलाह ताला पियो मुंहिंजा बख़्शींदो पर जेकॾहिं यकर कंहिं बि हर कंहिं टीहर कंहिं पर पोइ अलाह ताला खां बख़्शाए ऐं जान छॾे ॾोहनि खे ख़तमु करे ऐं पंहिंजो माफ़ी वठे ऐं इस्लाह करे पंहिंजी फ़ासु हू जे इहा इहा ॻाल्हि थी जे चाल सुधारे पाण सिंध में वीचारा चवंदा जे अला चाल सुधारींदे त हू तोखे नौकिरी में बि रखंदो हीअं बि कंदो हीअं बि थींदो तुंहिंजो चाल सुधार त इहा चाल जेकॾहिं पंहिंजो सुधारे माण्हू चाल माना हालति सिलत जेका असां सुधारे माण्हू त न हू मन पोइ तोब करे इस्लाह करे पंहिंजी अलाह बेशक आहे ऐं रहीम आहे इन खां पोइ पढ़ां थो हिते जेको अब्दुल कंदी हाणे ॻाल्हि करे थो हिकिड़ी अहम करण वारो आहे उहा ॻाल्हि थो करे चए थो हीअ जेका आयत आहे सुम औरसीन आयत जेका आयत व आख़िर हा दलील अला दलीख हिन इन ॻाल्हि ते त अलाह ताला इन टिनी माण्हुनि खे बख़्शींदो ऐं टई जन्नती आहिनि या मतिलबु त हिकिड़ा सिधो बग़ैर हिसाब जे हिकिड़ा हिसाब आसान वारे सां हिकिड़ो थोरो लिखाई वारे हिसाब सां पर हे टई जेके आहिनि से वेंदा जन्नती आहिनि हे टई इन जो दलील फरमाए थो अबुल समा कंदी त हिन आयत में आहे हुनजे जे अवल में ऐं हुनजे आख़िर में असां वारिस कयोसूं हिन किताब जो उन्हनि खे जिन खे असां चूंडियो त चूंडियो जंहिं माना में आया पोइ हुन में स्तफ़ै ना ॿिनी इबादे ना ऐं मुंहिंजा असांजा ॿान आहिनि जिन खे असां चूंडियो यानी हिन उम्मत मुहम्मद मुस्तफ़ा सम खे असां चूंडियो इन इहा हुन शुरूअ में इन आयतम जी इहो ज़िक्र अचे थो उनखां पोइ यानी आतइ अख़बर आतल किताब आयत जना تجري من تحت الانهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجز الله المتقين هي سوره نحل مج هيك تھی ايات وغيرها فاشار الى الاصناف الثلاثه بالايات الاولى حيث قال حيث قال واورثنا الكتاب والاخرى حيث قال يدخلونها ولم يقل يدخلانها يدخلونها جنة खुलू न हा जॾहिं داخل त मां हुनखे वफ़ील ईअं कोन चयईं त यद खिलान हा वफ़िल आयत अल उखरा दलील असनाफ़ सलासत होमय खुलून जन्नत ॿियनि आयतुनि में बि फरमाए थो अबुला समर कंदी त इहो साबित थो थिए त इहे टई सनाफ़ ग्रुप जेके आहिनि माण्हुनि जा से ख़ुलू खुलून जन्नत इहे जनत में दाख़िल थींदा वकाल बादूम के चवनि था त तावील कालिबन अब्बास अलदी قاله في वायत अबी صالح काफ़र यानी का क़फ़ नामत النعمت हो فمنهم من बहाज़िन بهذه النعمت नेमत जो कुफ़ुफ़रु कयऊं वलम यशु अल जल अल अल अल अलाह ऐं शुक्रु न कयऊं अल्ला ताला जो अजव जल जो उन उहा मिनम मुख़्तसिद आहिनि ऐं मुख़्तसिद उहे आहिनि जेके यशकुर उहे यकफुर जे कॾहिं कुफुर कनि था कॾहिं शुकुर कनि था मतिलबु त मिड़ी कॾहिं विसरियो वञनि हली वरी कॾहिं वरी कनि था त उहो जेको आहे सो मुख़्तसि थियो उहो मीन होम साबिक़ुनि यानी यशकुर वला यकफुर उहो कॾहिं हमेशह शुकुर कनि था ऐं कॾहिं कुफुर कोन था कनि इहो ॼण ॻाल्हि थी हिकिड़ी हाणे हिते हज़रत अबुल समर कंदी रहमत अकाब क़ाबिल अहबार क़ाबिल अहबार हिकिड़ो यहूदी हुयो पंहिंजो जेको ज़रसुला साल ज़माने में हो पर किथे परे हो मदीअ में शायदि हुयो या न हो किथे हो पर हज़रत उमिरि जे ज़माने में उहो जेको आहे सो मुस्लमान थियो पोइ उन जे मुत उन खां पुछियो हज़त उमिरि अज़ीला ताला या कंहिं ॿिए वार रवा अन काइबल अहबार अन हू कील लहू हुनखे चयो वियो हज़तो उमिरि पुछंदो उन खां घणा घणियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे ज़माने में पोइ उन खां पुछो या न त उर पुछियो हूंदो या कंहिं ॿिए पुछियो अन हू कील लहू मां तस्लम अला अहद रसूल अलाह सलाहु रसोल जे ज़माने में तूं मतिलबु वेझो ई मौजूदु हुअं किथे ऐं तोखे ॻाल्हि इहा साबित बि हुई पर तूं उन ज़माने में तो छो छो न पंहिंजो इस्लाम क़बूलु कयो हाणे पोइ पोइ क़बूलु कयो अथई हिन में कहिड़ी हिकमत आहे मतिलबु त माण्हू इहो कोन को एतिराज़ ते कयूं हिन ॻाल्हि ते त हाणे छो थो करी अॻ में छो न यार बेवकूफ़ी जी ॻाल्हि थींदी पर मतिलबु त हुन में हिकमत कहिड़ी हुई हले त रज़ीला ताला हीअ हिकमत जूं ॻाल्हियूं पुछंदो हो माण्हुनि खां पुछंदो हिन में हिकमत कहिड़ी छा ॻाल्हि हुई कहिड़ो सबबु हो काल ख़ान अबी मकननी जमी तौरात मां मुंहिंजो पीउ जेको हो हुन सॼो त तौरात जेको सो जमा कयो हिकिड़ी जॻहि ते हुयुसि ऐं मूंखे ॾेखारींदो मतिलबु त इलाह वर सवाइ हिकु वरक़त वाह जे इहो जेको आहे सो जॾहिं पढ़ंदा आहिनि पंहिंजो हिल मौलूद शरीफ़ पंहिंजे साईं लिखियो आहे पंहिंजो छा असांजा अली बिरोही साहिबु हुन मोकिली आहे ॻाल्हि मीलाद मीराद जी उन मौलद में पढ़ंदा आहिनि त भई इहा रिवायत जेका आहे त उन खां पुछऊं त छा ॻाल्हि आहे पोइ हुन चयो त सॼी ॻाल्हि लिकी पई हिकिड़ो जेको सईफ़ो हुयो सो मुंहिंजे पीउ लिकाए रखियो संदूक में पोइ जंहिं हो मरी वियो हुयो पर तंहिंखां पोइ मूं उहो संदूक खोली पोइ में मूं हीउ ॾिठल ॾिठो जेको पढ़ियलु हो त हज़रत रसूल पाक सलाहु जेको पैदा थींदो उहो मके में पैदा थींदो ऐं पंहिंजो मदीने में पंहिंजो हिजरत कंदो ऐं उनजो मुल्क़ जेको आहे शाम में हुकुम हुकूमत जेका आहे शाम में थींदी फलस्तीन उन उनजे कब्ज़े में ईंदो यानी उनजी उमत में कब्ज़े में ईंदो ऐं पंहिंजो उनखां पोइ मूं पढ़ियो त पंहिंजो उहो टे इहे जेके हुनजी रिवायत में थियई त हिकिड़ा उनजी उमत मज़ा जीअं जन्नत बग़ैर हिसाबु बग़ैर हिसाबु जन्नत में दाख़िल ताईं अची मूं पढ़ियो तौरात में लिखियो पियो इहो मूं पढ़ियो ऐं ॿियनि ॿियनि ते हिसाब अहिड़ो सहुलो थींदो ऐं टिनि ते अहिड़ो हिसाबु थींदो पोइ उहो उहो जेको आहे उहो चए थो मूं पढ़ियो हाणे काबियत अहबार इहो ॻाल्हि पढ़ां थो हिते ॾिसूं पंहिंजो छा थो चए ما تسلم على رسول मूंखे मना कई त हीउ न पढ़जांइ मुंहिंजे पीउ मूंखे चयो त हीउ न पढ़जांइ बसि फ़ख्रबी योमन लिहाज़ हिन में फरमाए थो त मुंहिंजो पीउ कंहिं کم सां بي पासे ويو हलियो पर हुन में रिवायत में आहे त उहो गुज़ारे वियो हलियो तंहिंखां पोइ मूं पढ़ियो मतिलबु त रिवायत में थोरो इख़्तिलाफ़ु थिए थो पर पोइ हुनखे मिड़ी को वझ जंहिं वक़्तु मिलियो तंहिं वक़्तु उहो ॾिठई फ़ख़र अबी योमन लिहाज़रति फ़ीहा नसू वसलम पोइ जो मूं हुन में निहारियो हुन दौरात जे सहीफ़े में पोइ हुन में मूं ॾिठो लिखियलु हुयो रसोल रसम जी नत लिखियलु हुई तारीफ़ लिखियलु हुई ऐं हुन जी उम्मत जी तारीफ़ लिखी सुवालु अलाह अकबर न रो हुनजी पर हुनजी उमत जी तारीफ़ लिखियलु हुई कहिड़ी हुई न हूअ आलहम योमल क़यामत त हुनजी क़यामत जे ॾींहुं हुननि खे बनायो वेंदो टिनि ग्रुपनि योमल सलासत असलास सलासत असलाल सुलसु यदखलूनल जन्नत बग़ैर हिसाबु उन मां वन थर्ड उन मां टियों हिसो टियों भाङो जेको आहे सो बग़ैर हिसाब जे जन्नत में दाख़िलु थींदो व सुलसु यहासपून हिसाबनि यसीरा ऐं सुलसु वन थर्ड जेको आहे या टियों भाङूं उन्हनि जो जेको आहे सो हुनजो हिसाबु आसानु थींदो वदख़ ख़ुलून जन्नत बग़ैर हिसाबु ऐं उहो जन्नत में बग़ैर बग़ैर हिसाब बग़ैर हिसाब न हुजे हिते माना हिसाबनि यसीरा हुजे हिसाबनि यसीर वसलस तशफ़ाउ नबीन फ़लम पोइ पोइ जेको आहे सो टिन टिनि खे शफ़ात कंदा मलाइक ऐं नबी उन्हनि जी शफ़ात कंदा ॿिया बि नबी जेके पुराणे ज़माने जा नबी यानी रसूल खां अॻु में उहे बि शफ़ात कंदा त बराए भलू माण्हू हुयो ऐं पंहिंजो हीअ उमत जा ऐं असांजे लाइ शफ़ात कई आहे हज़रत नू अल खां वरी इहा हदीस आहे हज़रत नू अल इस्लाम खां अलाह ताला पुछंदो त तोखे कीअं ख़बर ख़बर पई कीअं साबित थिए आहे जेको तो वटि सबूत त पंहिंजो हीउ जेको तूं जेको तूं पहुचायो पंहिंजो मूं जेको ॾिनो तूं पहुचायो पहिरीं पुछंदो अला ताला हज़त नूंहं खां तो पहुचायो हू चवंदो आहे मूं पहुचायो यार बि पोइ चवंदो तुंहिंजी उमत खां थो पुछां भला तव्हांखे त ख़बर सभु ख़बर आहे पर हिकिड़ी कोर्ट ॼणु हले पई हुन में दाई मुदई सभई गॾु थींदा पोइ पुछा कई वेंदी हुते पोइ पंहिंजी उमत खां पुछंदो पर उमत खां हुनजे हज़त नू इस्लाम जी उमत खां ॿियनि उमतुनि खां पुछंदो पोइ उहे चवंदा हिन त कोन असांखे ॿुधायो कुझु फिरी वेंदा इहो लिखियो पियो आहे पोइ हज़रत महे हदीस शरीफ़ जेका वॾी हदीस आहे हिन मज़ पोइ हज़रत नू अलाम खे अलाह ताला चवंदो भला हीअ तुंहिंजी उमिरि चए थी त तूं कोन चयो चाहे तो वटि को ॿियो को शायदि आहे पोइ हज़रत अल इस्लाम चवंदो सुवाण लाइ हीअ तमामु सुहिणी हदीस आहे हज़रत नू अल इस्लाम चवंदो त इहो हा मूं वटि शाहिद आहे चए केरु आहे चए उमत मोहम्मद सलाहु आलम आहे जेका हिन ॻाल्हि ते शाहिद आहे चए उमत मोहम्मद मुस्तफ़ा तोखे ॾिठो ई कोन को तो कीअं कयो पोइ उमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाह सां खां पुछंदो त तव्हां हुन मां को बि हुजे जेको बि हुजे उहो हुन खां पुछंदो चवंदो त तव्हांखे ख़बर आहे त नूह अल इस्लाम पहुचायो पंहिंजो पंहिंजो पैगाम पंहिंजे क़ौम ते हू चवनि उहे मोहम्मत मोहम्मद सलाहु जे वारो चवंदा यार र असां बराबरि बिल्कुलु हुन पहुचायो चए तव्हां कीअं ख़बर पई त हज़ार साल पोइ आया आहियो चारि हज़ार छह हज़ार साल पोइ आया आहियो पोइ कहिड़ी ॻाल्हि कीअं तव्हांखे ख़बर पई त हू पंहिंजो हुन पहुचायो पैगाम चयूं त यारब तो कलाम मोकिलियो मोहम्मद सलाहु मुसलसम ते पंहिंजो क़ुर ऐं उन जरवाई अले इस्लाम जे हथ तरफ़ां हुनजे बसातति सां ऐं उहो असां पहुतो नबी पाक सलाह सां असांखे पढ़ी ॿुधायो उन में लिखियो पियो हो इन सूरत नूह अलस्लाम जे में त तो हुन पैगाम पहुचायो इन सूरत हूद में लिखियो पियो तो हुन पैगाम पहुचायो इन सूरत मुबिनुनि में लिखियो पियो त हुन पैगाम पहुचायो हिन सूरत फलानी में यूनस में लिखियो पियो त तो हुन पैगाम पहुचायो त तुंहिंजी असां शहादत तुंहिंजी शादी आहे त तो हुन पैगाम पहुचायो इन करे असीं चऊं था त इहा सूरत ऐं मूं ॾिठो आऊं जेको हीउ ख़ाकसार हक़ीर ऐं पुरतकसीर फ़क़ीर हीअ ॻाल्हि अर्ज़ु ई थो करे त मूं तौरात में ॾिठो त हुन में लिखियलु कोन हो त हज़रत नूह अल जी क़ौम खे को हज़रत नूह हलो सलामलाम पैगाम पहुचायो छो त हुनजे तौरात में लिखियो पियो आहे किताब में लिखियो पियो आहे पंहिंजो हू जेको आहे सो त हज़रत नूह जेको आहे सो त पैट्रार्क आहे यानी हू जिद अमजिद आहे पंहिंजे नवीहनि जो ऐं ॿियनि जो पर हू पाण को नबी कोन हो पाण को रसूल कोन हो हुन को को पैगाम कोन हो जेको हुन पहुचाइणो हो हू त हिकिड़ो चङो माण्हू हो बराबरि पर हू को नबी पाक ऐं रसूल पाक कोन हुयो पर हाणे इहा असांजी उमत मोहम्मद मुहम्मद मुस हुन किताब अञा कढी छॾी आहे हुन करे को बि हुननि जी उमत मथां शाहिदी न ॾेई सघंदो कंहिं बि नबी पाक जे मुतालिक़ असांजी उमत शाहिदी ॾींदी इहो असांजे कौरु तौरु क़ुर में इहो लिखियो पियो आहे त शाहिदी आहे बराबरि त हिननि सभिनि नबियनि हू अल इस्लाम अलॻि अलॻि इब्राहिम इस्लाम शाख़ इस्लाम पंहिंजो इस्माहील इस्लाम पंहिंजो महज़रत यूस इस्लाम दाऊद अलाम सभिनी जी शहादत जेका आहे सा असांजे किताब में त क़ुर शरीफ़ में फुरक़ान मजू हीअ आहे त भला वरी शादी असीं ॾींदासूं हाणे इहा ॻाल्हि हिते काबिन आभार कयो आहे ऐं मूंखे पंहिंजे हिन हक़ीर पुर तक़सीर खे इहा ॻाल्हि इन करे सम्झि में आई जो मूं तौरात में पाण मूं पढ़ियो जंहिं सस सॼे बुक में त हीअ सभई सुठा माण्हू हुआ हज़रत मूसा खां अॻु में को बि नबी कोन हो हिन जे ख़्याल जे मुताबिक़ तौरात जे मुताबिक़ सभई नबी जेको सो सिर्फ़ु हज़त मूसा पहिरियों नबी हो हुन खां पोइ वरी जेको हज़र दाऊद ऐं सुलेमान जेके नबी कोन हुआ उहो अहिड़ो बादशाह हुआ ऐं हुननि जे किताब मुताबिक़ पर असां चवंदा त हू नबी बि हुआ ऐं पंहिंजो बादशाह बि हुआ त इहा शायदि असीं ॾियूं था हिन हीअ उमत ॾेई सघे थी हुन उमत न को तौरात वारा न को इंजीर वारा इहा जेका असां शाहिदी ॾेई सघंदा असां मोहम्मद मोहम्मद मुसफ़ा सलाहु जी इहा शाहिदी ॾींदी हिन करे इहा ॻाल्हि जेका बिल बिल्कुलु बरहक़ आहे ऐं हिते अबुल लाइ समर कंदी रहमत जी ॻाल्हि पढ़ाई ईअं मूं पढ़ियो त हिकिड़ो जेको वन थर्ड हीअं अहिड़े नमूने सां बग़ैर हिसाब जो वेंदो ॿियो वन थर्ड जेको आहे हुनजो हिसाबु आसानु थींदो टियों जेको वन थर्ड आहे हुननि जी शफ़ात कंदा मलायकत والنبیون नबियुनि हा मलायकत कीअं सफ़ा कंदा صورت सूरत मोमिन मोमिन जेको आहे सूरत मोमिन फार्टीअत सूरत जेका उन में अल्लाह ताला फरमायो त मलायक जेके आहिनि से सभिनी जे लाइ मक़फ़त घुरनि था उन लाइ शिफ़ाद कनि था इन करे उहे मलायक उन खां पोइ वरी शायदि फार्टी सैकंड सूरत फाटी थर्ड हुन में बि आहे त अलाह मलायक जेके आहिनि से मक़फ़रत घुरनि था जेके धरती ते आहिनि मोमिन जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ मुक़फ़रत घुरनि था ऐं इन करे मलायक शफ़ात कंदा इन सेंस में त रसोल्ला सलाहु शफ़ात कंदो हिन न हिन उमत जी हाणे इहो जेको मसइलो हिननि पैदा कयो आहे पंहिंजे हिन खां पोइ शफ़ात बसि केरु कोन कंदो बसि सभु को पंहिंजे पाण सां आहे पंहिंजे लेखे आहे ॿी अलाह ताला जॾहिं मलायकनि खां शफ़ात कराए थो मलाइक हुननि जे लाइ दुआऊं घुरनि था जो क़ुर में लिखियो पियो आहे तव्हांखे उहो ॾिसण में कोन थो अचे अलाह ताला जे तव्हां जूं अखियूं बंदि करे छॾियूं आहिनि पोइ हाणे छा कजे तशफ़ल कजेफ नबीन फ़ असलम पोइ कब अहबार रहमत रज़ी अलाह ताल रहमत जेको बि हुनखे चइजे फ़ असलम पोइ पहुचंदुमि पोइ मूं पंहिंजो इस्लाम आंदो मूं जॾहिं उहा ॾिसी ॾिठी पंहिंजो तौरात में लिखियलु ॻाल्हि इहा त हीअ उमत जेका असां तमामु ज़बरदस्त उमत आहे पोइ मूं इस्लाम क़बूलु कयो वकुल कुल त हाणे चए थो पंहिंजो अबुल समर कंदी रहमत फरमाए थो अली अकून मिन सनफ़ अल अव्वल इन करे इहो पहिरियों ग्रुप जेको आहे सो अहिड़े नमूने सां इलम अकुन मिन न सनफल अव हा पंहिंजो पाण क़ाबिल अहबार थो चए चए पाण थो चए कुल त यानी क़ाबिल अहबार हर अलाह ताला आणो चए थो त मूं पंहिंजे पाण खे चयो अली अकून मिन सनफल अवल ऐं थियणु त मूंखे खपंदो हुओ पहिरें सनफ मजा जो बग़ैर हिसाब जा ऐं हलियो वञा जनत में व इलम अकुन मिन सनफल अवल ल अली अन अकून मिन सनफ़ सानी भला अॼु पहिरें मज़ा न थियुसि त पोइ भला ॿिए मज़ा थिया ॿिए ग्रुप मज़ा जो थोरो हिसाबु मुंहिंजो आसान थी वञे हलियो ऐं मन सनफ़ सालिस या टीह ग्रुप वञा ई थिया जो भला थोरी मुश्किल सां मुंहिंजो हिसाबु थी वञे हलियो जो आउं वरी नेठि जनत में पहुचां चई मूं इहा पोइ हिते लिखियलु आहे पर कैब अहबार ईअं चयो पंहिंजे पाण खे पोइ चई फलमा करातल क़ुरान पोइ चई मूं जॾहिं क़ुर पढ़ियो पोइ जॾहिं मुस्लमान थियो पोइ वरी क़ुर पढ़ियईं या मुस्लमान थियण खां अॻु में क़ुर पढ़ियईं ईअं थींदा आहिनि हिते के मुस्लमान अॼुकल्ह यूरोप में अमेरिका में थियनि था उहे जॾहिं क़ुर पढ़नि था अलाह ताला हुननि जो सीने खे खोले थो ऐं सम्झो ॻाल्हि हुनखे अचे थी पोइ चए थो फलमा करातल क़ुर क़ुर वजत हाफ़िल उहा हूरसनल किताबु सुबान चओ हीअ आयत मूं पढ़ी क़ुर मेंतर जी औरसनल किताब इन खां वठी जन्नातदखून आहे हीअ जॾहिं मूं पढ़ी आयत तॾहिं मूंखे ख़बर सम्झ में अची वई ॻाल्हि बराबरि हीअ उहा उहमत आहे फहिन क़ील पहुच पहुचनि था ऐश आइश हिकमत फी ज़िक्र ई ज़ालिम इब्तिदान हाणे हीअ वरी पंहिंजो अबुल समर कंदी चए थो त कहिड़ो कहिड़ी हिकमत आहे हिन में जो पहिरीं ज़ालिम जी ॻाल्हि थो करे ज़ालिम नफ़्सी जी ॻाल्हि थो करे उन खां पोइ इब्तिदान पोइ ताख़ीर हू ज़िक्र साबिक ऐं आख़िरि में साबिक़ जी ॻाल्हि थो करे इन में कहिड़ी हिकमत आहे यानी हूअं त ईअं घुरिजे जो पहिरीं साबिक़ जी ॻाल्हि करे जीअं सूरत वाक़िया में आहे पोइ जेको आहे सो ज़मीन जी ॻाल्हि करे मुख़्तस जी ॻाल्हि करे पोइ जेको आहे सो ज़ालिम जी ॻाल्हि ॻाल्हि छो थो करे हिन जे लाइ फरमाए थो तमामु नफ़ीस नाज़ुक ॻाल्हि आहे फरमाए थो त अलाह खे ॼाणे थो साबिक़ जेको आहे तंहिंखे हथु न थिए वॾाई न थी वञे हली हुनजो ज़िक्र हर हदि दफ़े आऊं पहिरियों ई पियो करियां त इन करे हुनखे मथां वॾाई थी वञे हली हू पाण पंहिंजा पाण खे चए त आउं त जनत में वेंदुसि ई वेंदुसि जीअं असां अॼु वियासीं मसीद में त उते जेको हमरा हमराह अचे असां जनत में वेंदासीं ई वेंदासीं हूअं चयो त यार छा लतीफ़ तो पढ़ी हा त ईअं न चवी हा चए त कथ ऐं कम जी ॻाल्हि तोखे सम्झि में अचे कोन थी त हू त जनत में वेंदे ई वेंदे तव्हांजो पोइ अचे थो साबिक़ु बिल ख़ैरात जेको आहे तंहिंखे त क़बुरु न थिए हथु न थिए योजिब योजिब इहो बि नफ़्सी पंहिंजे पाण ते उहो हथु वलाई न थिए हुनखे पंहिंजो अजब न खाए पंहिंजे पाण ते भला येसि ज़ाल मायूस थी वञे हलियो रहमत मायूस थियो आहीं ऐं साबिक़ुरात में ॻाल्हि कयईं त ख़बरदार हथु तजुब थिए तोखे त ख़बर थिए तोखे हथु थिए वॾाई थिए त आऊं त वेंदुसि ई वेंदुसि जनत में इन करे करे आख़िर में थो करे तव्हां बि हिकिड़ी सुहिणी ॻाल्हि कयईं उन खां पोइ वरी फरमाए थो बेज़न ज़ालज़बीर यनी अलसलि अख़्तार वल फज़लबीर मिला त वॾो फज़लु आहे अलाह ताला जो आहे अलाह ताला जे हुकम सां थियो आहे इन करे हा वॾी ॻाल्हि आहे पंहिंजो अलाह ताला वठां हाणे इन खां पोइ फरमाए थो त आयत चेटीअ जी आयत जो त करे थो तफ़सील ताला जनातून हा يهلون فيها من أصابر من ذهب والألو ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب पोइ इन में फरमाए थो पंहिंजो समरकंदी रहमत जन्नात अदन माना लहम जन्नात अदन ऐं दारुल इकामत अदन अद माना इकामत वारी यानी जेका रहे हमेशह युकाल अदन या अदन इज़ा अक़ाम करा अबू अब अमर इब्न कसीर फिल अहदर रवायतन यदखलून हा बेज़मल युदखलून يدخلون يدخلون وفتح الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقال الباقون इहो अलाह नफ़ीहा मिन असाविर यानी इहा बिसू न हो हली मिन असाविर असाविर माना پر ॻठा जेके आहिनि पंहिंजो ॾह پائن पर ख़ुशूसनि जेके कड़ा कड़ा था पाइनि माण्हू पंहिंजो बादशाह करार पाईंदो हाणे असां वटि मर्द हिन उमिरि जो कोन थो पाए सवाइ हर तश्शहत जे उहे पाइनि था कड़ा त हुन परे खां ई पधरा हुजनि असीं कड़े पारायूं सिख बि पाइनि था कड़ा त बादशाही में आख़िरत में कड़ा मतिलबु त पाईंदा जेके हथनि में हथनि में पाइबा आहिनि कंगण जीअं पाईंदियूं आहिनि मायूं असां वटि औरतूं पंहिंजो कंगण कंगण आहिनि लिबास कंगण जी माना में उहा लिबास इहो हलो न असां लो हलो आहे करायल बाखून बि कस यानी मिन ज़हब मिन लो हलो सुमकाल व लिबास फी आहे हरीर यानी लिबास फिल जन्नत मिन हरीर जन्नत ला के हरीर दुनिया उन हरी हिते जेको थिए थी हरीर धरती ते उहो त कीड़नि जे पंहिंजो उन जेको कढंदा था वञनि उन मज़ा थी थिए अलाह ताला जी हरीर बि आहे जेका ठाहे قول هو عز وجل وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن हिन माना तो हज़नल मौत आहे हिकिड़ो त मौत जो डपु ॿियो हज़न ख़ौफ़ ख़ात्मा ऐं ख़ात्मे जो ख़ौफ़ त अलाए मूंसां कहिड़ी जुट थींदी कहिड़ो कमु थींदो युक़ हमल ऐश ज़िंदगी जी हम जेका ज़िंदगी सां वास्तो हुजे ज़िंदगी खे न छॾिया हयाती वॾी सुठी आहे सुहिणी आहे बसि इहो हमेशह पियो रहां इहो युकाल हमल मरूर अला सरात त अल अल अलाह उसलात मुस्तस्तक़ी हूंदो सलाहु कोन इन रबनाल ग़फ़ूर यानी यफ़्र जिनूब शकूर बब गुनाह बख़्शींदो ऐं शकूर आहे यकबिलयसीर मिनल अमल पोइ जज़ील अजल य शकूर जी माना आहे त थोरी जेका हूंदो सां क़बूलु कंदो आसानी सां क़बूलु कंदो मिनल अमल पोइ जज़ील जो अता कंदो वॾो घणो चइबो आहे अरबी में शुकुरनि जज़ीलनि तुंहिंजो वॾो वॾो शुकुरु घणो शुकुरु वॾा थोरा लखे थोरा तुंहिंजा इन जज़ील जे माना में त अमल नंढो हूंदो मिनल अमल युवती जज़ील हुन अताक कंदो हुनजे तमामु घणो अजल अलील ना दारल मुत यानी अलहज़ील ना दारल ख़लूदल मक़ाम लथासूं जीअं हिकिड़ो काफ़िलो थी लहंदो आहे पड़ाव पड़लाउ कंदो आहे उहो थियो दार अला दारक़ाम हिन माना में ऐं उनजी माना ई साॻी थी अकामत करणु दुआम करणु जे माना में मक़ाम बे मक़ाम यानी वाहिद यानी अल इकाम इकाम एकाम आहे अरबी में इकाम चवणु वीज़ा खे इकामत एकामत फज़ल ई अलाह ताला जो फज़लु हूंदो हुनजे करे उहा कर्म ई हुनजो कर्म अलाह ताला जो ला यमसा हा न यानी ला यूसी तब व अना न को हुते मतिलबु थकावट थींदी न को बुख न को उंज न को गर्मी न को सर्दी वञो ला यूसी बना हा कमायूसी